konzervatívna pozícia. poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postry môžete posiať na email studio zavinať slobodný vysielač pod KSK. Hostom dnešnej konzervatívnej pozície bude pán doktor Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Pán doktor, pekný večer vám prajem. Dobrý večer, prajem. My sme sa už rozprávali pred nejakým časom, keď ste ešte mali, boli ste o forme protestu, alebo teda štrajku, štrajkovej pohotovosti, kde ste mali súbor svojich požiadaviek vychádzajúcich z memoranda Lekárskeho odborového združenia. To sa uzavrelo koncom roka, myslím, že dohodou ministerstvo ministerstvom zdravotníctva. No a tri sa udialo veľa vecí v zdravotníctve. Niektoré sa dotýkajú ešte aj vašich požiadaviek, aj keď nie mzdových, ktoré obsahuje to memorandum. A práve týmto by som sa chcel dnešnej relácii venovať a možno aj nejakým aktuálnym zdravotníckým témam, ktoré medzičasom sa tu objavili v Slovenskej republike. Takže prvá vec, pán doktor, je Národná nemocnica v Bratislave. Je to taká väčšiná tortúra, ktorú sme tu už absolvovali um, plus minus 60 rokov, ale v podstate dosť intenzívnejšie to prežíva až v posledných 20 rokov, kedy sa nejakým spôsobom tá pôvodná, pôvodná no, lokalita na výstavbu tejto národnej nemocnice v Bratislave, na Rastochách, v Lamači e, rôznym spôsobom potvrdzovala a spochybňovala, ako sa striedali jednotlivé politické reprezentácie a záujmy, ktoré tieto politické reprezentácie e, reprezentovali. A samozrejme aj vstup nových hráčov, ako finančných skupín, podnikateľských subjektov do oblasti zdravotníctva a takisto je veľmi cítiť ich záujmy v tejto oblasti ohľadom lokality e, novej národnej nemocnice v Bratislave. Ja len pre malý sumár určite ho no, doplníte a poviete aj svoj, svoj pohľad na to, lebo viem, že ste mali asi pred dvomi týždňami na túto tému tlačovku ako Lekársko-odborové združenie. Tak ja len doplním, že predchádzajúca vláda mala tú ambíciu dotiahnuť túto nemocnicu na Rastochách do stavebného uzávera. Mali tam byť použité e, finančné prostriedky aj z plánu obnovy a odolnosti. Bol tam primárny rozpočet okolo 281 mm, miliónov eur v rozsahu hrubej stavby, ktorá sa mala dokončiť, e, myslím, že v roku 27 a potom zvyšné technológie okolo 200 miliónov, 250 čiže celkové asi okolo 600 miliónov sa mali dokončiť do roku 2029 a pôvodne mala v tom pláne obsahovať 695 lôžok, takmer 700 lôžok, 20 operačných stál, 40 ambulancií, 1700 pracovníkov, mm, obslužný personál a teda aj lekári. Lekári, sestry tam bolo okolo 410 a asistentov sanitárov a sestier okolo 800 teda lekárov 410, ale sestier sanitárov a, a toho zdravotníckého personálu stredného okolo 800. Takže takéto boli nejaké plány, ešte by som povedal vlády Igora Matoviča a Hegera a potom vlastne aj tej vlády progresívcov. No ale dneska je všetko inak. To sa celé nejakým spôsobom zrušilo. Potom tu bola taká medzifáza, by som povedal, prvé obdobie vlády, E, smeru, Hlasu a SNS, ktoré prinieslo znovu pani ministerkou, ktorá už časom je mimo, neprevzala si nakoniec ani keď odišla z ministerstva svoj poslanecký mandát v Národnej rade a odišla úplne inde, tak tá vlastne priniesla taký zámer, táto naša koalícia, že by sa to mohlo realizovať pri mestskej nemocnice v Ružinové, že by sa tam troška upravil jemne exteriér, zbúral by sa zimný štadión, ktorý tam je, možno nejaká bytovečka okolo, plus nejaké, vypustil by sa ten rybník a tak ďalej. Takže malé drobné terénne úpravy a tam by sa urobila tá nemocnica. Čo ste vy kritizovali ešte, myslím, že pred tým rokom online, v rámci Lekárskeho odboja združenia tie ste mali o tom tlačovku. Toto sa medzičasom zistilo, že asi není realizovateľné aj v rámci koalície SNS, Hlas a e, Smer SD No a tak sa prišlo zasa v rámci veľkej, širokej v úvodzovkách celospoločenskej diskusii k tomu, že by sa táto nemocnica realizovala vo Vajnoroch a ja tu mám len takú cifričku, že by the way za 1,2 miliardy eur. A mňa by pán doktor zaujímalo teda, aký máte vy na to názor ako lekársko dové združenie na túto celú tortúru. My sme to však e, pekne ste to zhrnuli, ale my sme to, e, to pozadie a prečo to tak nešlo a ktorí ľudia na tom pracovali na ministerstve zdravotníctva, odkiaľ pochádzali, s kým boli prepojení. Pretože to je naozaj tí ľudia, aj to, čo bolo v médiách už uvedené, tí ľudia, ktorí robili na rasochách, čo trvá 30 rokov tá príprava, tak väčšinou, e, či tam bola pravica, lavica pri moci, tak tí ľudia vždy, tam bol nejaký človek, ktorý bol prepojený s finančnou skupinou Penta, a čuduj sa svete, tomuto človeku to nejako nešlo na tom ministerstve a dlho to trvalo. Kontrolné úrady, ktoré kontrolovali prípravu rásov, upozorňovali, že títo ľudia, oni no, normálne napísali stanovisko, brzdia prípravu rásoch, aby to nebolo, robia prekážky. A to boli štátni zamestnanci, platili štát, ale prišli z penty, alebo boli prepojení s pentou a kompetentné úrady písali, že títo ľudia to tam jednoducho blokujú to, to, to bolo aj medializované. A kto chce, môže si tieto veci pozrieť na našom YouTube kanáli Lekársko odborové združenie. Je to z januára minulého roku e, tlačová konferencia, kde sme to zosumarizovali. A tam človek pochopí, prečo táto nemocnica tak dlho trvá. Jedna vec je, že Národnú nemocnicu Slovensko potrebuje, to nie je nemocnica pre Bratislavu, to je nemocnica pre celé Slovensko a takú, akú má štát národnú nemocnicu, také má aj zdravotníctvo a to najlepšie je na Slovensku a každý normálny štát má národnú nemocnicu, ktorá určuje, e, ako to zdravotníctvo má vyzerať, dáva takty pre ostatné nemocnice a <clears throat> Ehm, jednoducho určuje kvalitu toho zdravotníctva. V Českej republike, ktoré naozaj nám môže byť vzorom a veľa európskym krajinám je Česká republika v zdravotníctve vzorom, pretože má jedno z najefektívnejších zdravotníctiev na, Slo na v Európe a Češi to, čo tam dávajú trošku viacej ako my, ale e, peňazí, tak oni z toho majú pre svojich občanov úžasné e, e, e, efekty, pretože majú vysoko efektívne zdravotníctvo. Je veľká škoda, že my sme mali rovnaké zdravotníctvo, len sme sa my, my sme sa v roku 2003 vydali cez zajaca na trh a dneska máme výsledok a porovnáme si to s Českou republikou, ale vrátim sa k tomu, Česká republika má Národnú nemocnicu, fakultnú nemocnicu Motol, ktorá má 2700 lôžok a to je špičková nemocnica pre celý štát. A keď je nejaký raritný, ťažký pacient v Ostrave, Zlíne, hoc kde, tak jednoducho, a tá nemocnica už nevie zvládnuť, tak jednoducho helikoptérov presunú do Motola, kde dostane svetovú zdravotnú starostlivosť, zachránia mu život a po stabilizáciu pošlo naspäť. Takto funguje Národná nemocnica, ktorá jednak aj vychováva lekárov pre celý, pre celý štát, určuje kvalitu tých lekárov, sestier, stanovuje štandardy liečby a je poslednou inštanciou, garanciou pre každého občana, že keď mi bude úplne najhoršie, mám nejakú najťažšiu diagnózu, tak práve tam ho zachránia. Takže na toto je Národná nemocnica a tu potrebujeme a bežne je to v hlavných mestách, preto v Bratislave, ale aby sa občania alebo posluchači nehnevali, že teraz si Bratislava ide stavať nemocnicu, nie, to je nemocnica pre celé Slovensko, len v lokalite komunite Bratislavy čo je normálne v každom štáte. My sme aj ukazovali, koľko by tá nemocnica mala mať lôžok. Na to je aj vypracovaný medicínsky plán, že by to malo byť minimálne 1100 lôžok. Nie sú to žiadne lôžka navyše, že by sme chceli nejakú nemocnicu a zase lôžka by boli navyše v Bratislave. Nie, tá jedna nemocnica znamená, že keď sa dajú týchto 1100 lôžok pod jednu strechu konečne, nejako je teraz to rozrobené po celom meste, ale keď sa dá pod jednu strechu, tak celkový počet bratislavských lôžok nemocničných významne klesne a veľa tých nemocníc nemocnica môže zavrieť, pretože bude to ďaleko efektívnejšie s menším počtom lôžok a lepšie budú pacienti ošetrovaní, nebudú sa pacienti dneska. Keď je ťažká autonehoda, na Kramároch odoperujú eh, jeden orgán, prenesú do Ružinova, aby eh, ďalší orgán, potom pacient ide na operáciu na Krčné, do, do, na Antolsku, to sú šialené veci, čo zažíva pacient v Bratislave, ale teda aj nejaký ťažký z celého Slovenska. My potrebujeme konečne národnú nemocnicu, aby sme to zdravotníctvo posunuli aj kvalitatívne k lepšiemu. Smola veľká pre Národnú nemocnicu Slovenska pre Bratislavu, keďže vidíte, že v tých iných mestách Martin alebo Brati, Bystrica, tam to ide veľmi rýchlo, rozhodne sa, stavá sa, plány všetko ide. Len v Bratislave, čuduj sa svete, to trvá roky, a stále to nejde, nedá sa, menia sa plány a fur sa to len analýzuje. Smola e, a nevýhoda pre Bratislavu je, že tu má nemocnicu finančná skupina Penta, ktorá si nepraje konkurenciu. A žiaľ, to je výsledok. Eh, pani ministerka Dolinková rozhodla, že hodí hotový projekt Rásoch, pretože tam sú pripravené pozemky na stavbu, to je zbúrané, pripravený stavebný pozemok, je na to vypracovaný dokonca normálne stavebný plán, všetko je pripravené, všetky stavebné povolenia táto nemocnica v Rásochách má už nachystané, dokonca v januári získala posledné povolenie od ministerstva životného prostredia, a oni môžu zrovna začať stavať. Tam je hotový projekt na 1100 ložok, pripravené pozemky, stavebné povolenia, územný plán, všetko. A sa môže začať stavať zajtra v septembri mohli stavať, keby chceli, ale pani ministerka sa dohodla s Pentou, že si vypracujú analýzu, ktorú štát platil 70 tisíc eurami. Pre zaujímavosť túto analýzu za, e, po, vyprat, e, dal podnet na túto analýzu ešte minister Palkovič za odorovej vlády, ale pani ministerka podpredsednička hlasu pani Dolinková túto analýzu podpísala. Štát za ňu zaplatil 70 tisíc eur. Potom sa ukázalo, keď sme na to upozornili, že Penta ju platí 400 tisíc eurami a táto analýza, čuduj sa svete, ktorú Penta zaplatila 400 tisíc eur a štát 70 tisíc eur, tak táto analýza povedala ministerstvu, že není dobre stavať rásochy, že, ich, že tú národnú nemocnicu treba postaviť v Ružinove zbúraním uh, e, uh, e, zimného štadiónu a vysušením štrkoviska, že tamto je ideálne. Samozrejme, sme hovorili dopredu, že to je nezmysel, stavné povolenie, buracie práce a tak ďalej, zbúrať štadión, to není len tak že to je hlúposť, vyhodené peniaze, ale pani ministerka vedela vypracovať ďalšie dve analýzy, jedna stala 100 tisíc, druhá 90 tisíc, ako to bude super v Rúžinove. Vyhodené peniaze na daňových poplatníkov a potom, keď po tejto našej kritike sa ukázalo, že aj z koalície zazneli hlasy, že je to nezmysel a že naozaj treba povedať, že cisár je nahý a v Rúžinove nemocnica nikdy nebude takáto, lebo sa nedá postaviť aj dopravná situácia jedno s druhým. Tak prišiel pán minister Šaško, ktorý dal spraviť nejakú internú analýzu, o ktorej nikto nevie a dohodli sa v koalícii a na základe nejakých vraj analýz, neviem, nevideli sme ich, že e, to postaví ministerstvo obrany a vznikla nová lokalita Vajnory pre túto nemocnicu s obrovskými sumami, čo teda e, komentovali. To sú naozaj miliarda, 1,2 e, miliardy, ktoré už ešte, ešte viacej, ako to poznáme na Slovensku. To sú obrovské sumy a vôbec nevieme, čo tam bude, prečo sa tak rozhodli. Ale čo chcem povedať zaujímavé je, že niektorí politici, ktorí majú prepojenia s Pentou, už pred rokom dvoma rozprávali, že najlepšie bolo postaviť nemocnicu vo Vajnoroch na východe Bratislavy. To sú taký, e, také náhody, Eh, že eh, poslanci z SAS, pán Salej napríklad to rozprával už, už pred rokom, že najlepšie by to bolo postaviť tam a čuduj sa svete, teraz zase sa takto rozhodne. Uh, dôležité pre Pentu, prečo to, jej to vyhovuje, aby, bol, aby nemocnica nebola na Rásochách, ale na východe Bratislavy je to, že pre uh, bratislavské nemocnice je najväčší problém zohnať sestry, zdravotné sestry. Väčšina bratislavských sestier, ktoré robia v nemocniciach, sú z, zo záhoria, a preto Pente vyhovuje, keď bude štátna nemocnica na druhom konci Bratislavy, pretože tak získa veľkú výhodu pri získavaní nových sestier, pretože radšej pôjdu do Borov, ako by mali cestovať každé ráno cez celé mesto na východ Bratislavy. A čo bude veľký problém potom pre štátnu nemocnicu. Ale sú to veľké podozrenia, či vôbec e, takýto masívny projekt je reálny a či ho vôbec sa postavi, podarí nejako rozbehnúť a dotiahnuť do konca. Trošku sa obávam, že sa postaví zase nejaký betonový skr skvelé, aby bežal biznis a mm, mám dosť obavy, či vôbec sa to dokončí pri tak, tak, takomto rozhodnutí, ale tam nebola žiadna odborná diskusia na tie vajnory, ani nevieme, aké oddelenia, čo tam bude, koľko lôžok definitívne, či tam bude kampus, ktorý mal byť súčasťou rásoch, teda e, školiace zariadenie pre nových lekárov, pre medikov, e, mali tam byť aj laboratória, CT, MR, to nevieme, či bude v novej, pretože toto je super ziskové pre nemocnicu, dneska v Bratislave štátna nemocnica má toto všetko rozpredané súkromný súkromných rukách, to máte v nemocnici, na kramároch máte na jednej chodbe CT MR súkromné v prenajme, super ziskové, ale nemocnica to dala do súkromných rúk. Takže uh, musím povedať, že Bratislavská nemocnica, dnes Univerzita nemocnica v Bratislave je jedna z najhoršie fungujúcich nemocníc, aj čo sa týka výkonov, aj čo sa týka ekonomiky. Uh, a je tu dosť podozrenie, že tiež E, je tu princíp, že čím horšie v bratislavskej nemocnici, čím horšie sa tejto nemocnici vedie, tým viacej záujemcov o prácu v Boroch, súkromnej nemocnici Penty. Pretože tí ľudia ako keby boli vytlačení z tej štátnej nemocnice, aby tam mali čo najhoršie podmienky a potom idú za a, a, lepšími podmienkami do tej súkromnej nemocnice, ktorá má v tomto obrovskú výhodu. Viete, ja mám, pán doktor, taký pocit, že v podstate tieto názory, čo aj vy hovoríte, ja s nimi ja tiež absolútne súhlasím, v podstate ako keby nemali svoju politickú strechu. Viete, oni sú veľmi mhm. racionálne, ale naozaj poľské strany toto nejakým spôsobom vo svojich programoch neriešia. Ja som teraz pozeral cez víkend tú diskusiu medzi opozíciou a koalíciou, myslím, tam bol pán Sala, ja neviem ešte, kto bol tam s ním, mhm. minister zdravotníctva, tuším, kto tam bol, neviem, no proste to bola diskusia, že nie vecne opozícia, a koalícia, to bola jedna lajna, čo sa týka. Vajnory bez diskusie sú super, hej? A môžeme hovoriť, že vlastne... A pritom pán sa aj má prepojenie, on obchodoval s finančníkmi z Penty. Ako to je človek, ktorý mm, ako má jednoducho prepojenia s Pentou. Aj e, keď si pozrete, tak jeho kolegyňa pani Cigániková, veď tam bola kauza za Matovičovej vlády, kde Matovič zverejňoval SMS-ky Sulíka s Haščákom, a, ako Sulík e, žiadal Haščáka, nech ho promuje v svojich médiách, lebo mu pomohla pri hlasovaní proti zisku poisťovňam a tak ďalej. Takže ako táto strana si si myslím, že je prepojená. A ona, keď chváli tie Vajnory, e, keď pán Salaj chváli Vajnory, tak už to mi je podozrivé. A vravím, že on o Vajnoroch hovoril dva roky do, dozadu, takže už vtedy som vedel, že záujem Penty bude takýto. Áno, a tam ja hovorím, že Slovenskej oligarchickej republiky si každá finančná skupina vypestuje mm. svoju politickú reprezentáciu cez svoje médiá alebo cez sponzory spriaznených médií, kde si zadáva svoje reklamy a potom vlastne títo ľudia si potom v tých poľských stranách vlastne presadzujú záujmy tej ďalej finančnej skupiny v tom segmente, ktorom ona podniká. A je to aj v zdravotníctve, je to aj v energetike, je to aj v iných týchto veciach, proste kdekoľvek sa pozriete na PPAčku a tak ďalej, takto to nejakým spôsobom funguje. A, každá a druhá vec, že tých, jedno... ktorí idú proti Pente alebo proti týmto finančným skupinám, tak týchto médiách kritizujú, dehonestujú a napadajú. Áno, presne tak. A vlastne každá tá politická strana, opozícia, koalícia, vôbec tam neprebieha vecná diskusia, lebo všetky ano. tie politické strany, aspoň tie relevantné, sú cinknuté. Viete, jak smer hlas, takisto aj progresie Slovensko a SAS. Ne? Keď pozrite tie, rela- tie vyjadrenia v týchto veciach, ak tá diskusia v nedelu, to nebola diskusia vecná, ako že by tam boli eh, proste oponentúra akože rásoky, čo sa tam investovalo, to je akože nič nezajímavé, Pred troch rokmi sa tam mhm. dali do tých všetkých eh, schvalovačiek, projektové dokumentácie, proste to sú milióny, milióny eur, že tam išli na straženie, na búranie, na vyčistenie pozemkov z vlastníkov a to my hodíme proste do koša, hej? Ano. A teraz ideme na zelenej lúke vytvárať nový projekt s dvojnásobnou sumou, viete proste, a tu nevidím nejakú vecnú oponentúru politických strán. Tu jediní, čo rozprávajú, sú odborári, lekárskí odborári, ktorí primárne sa majú starať o svoje platy a nejaké bezprostredné pracovné prostredie, ale nemáte čo riešiť vízie, nemajú riešiť poľské strany. A ja sa pýtam, ako vyzerajú vo vecnej báze a vecnej rovine naše poľské strany, keď toto není predmetom vecnej diskusie. Na čo tam sú? Čo potom chcú pre danových poplatníkov urobiť? A pre, pre, jo, ale toto vidíte krásne na Polsku, kde Polsko je unikátne v tom, že tam oni si nepustili tú oligarchiu do politiky, a tam, je, tam sú není takíto oligarchovia, ako máme my na Slovensku. A to vidíte, ako ten štát rozkvetá. To je ako niečo úžasné tam ísť, pár kilometrov slovenských hraníc, jak ten štát budujú tí Poliaci, ale tam sú takéto kauzy není, že by bola nejaká finančná skupina, ktorá tam riadi zdravotníctvo a zasahuje do ministerstva, to tam oni nepoznajú. Takže tí Poliaci to nepustili takto ďaleko. A ďalšia vec, že vlastne toto nerieši ani ministerstvo zdravotníctva, ale to ministerstvo obrany. Ministerstvo no. obrany tu stavia nemocnice. Nakupuje zbranie, blejhoky, ja neviem, rieši tu na veci žandársky zbor teraz najnovšie, čo naozaj mm. nerozumiem, či ministrovi Kaliňakovi chýba ministerstvo vnútra, alebo na čo robí žandársky zbor s kompetenciami, kompetenciami takmer policajného zboru. Proste to sú úplne anomálie v čase, keď my máme šetriť, keď tu máme extrémne množstvo vládnych úradníkov, okolo 450 tisíc ľudí tu pracuje v verejnej eh, správe, či prejsť výkon štátnej správy na komunále alebo v, ústredných orgánoch štátnej správy. To je proste brutálne oproti takým komparatívnym štátom k nám, 5,5 miliónovým západným krajinám, ako je Fínsko, Dánsko, Norsko, hej. Proste toto ako rozum neberie, ale vráťme sa k tomu zdravotníctvu, vy ste hovorili, to tiež vidím, že tu napendlujú ľudia medzi finančnou spoločnosťou, dajme toho Pentov alebo mhm. Agel, nech to není Penta sama, a potom v rámci tej spoločnosti sú v nejakom zdravotnom zariadení, buď nejakom, e, nejakej poisťovni, alebo v nejakej nemocnici, alebo v nejakom inom tom e, korporáte, ktorý tá finančná skupina riadi. A potom ide zrazu na, e, pracovať pre štát, hej? A to ste spomínali, že sa stalo aj mhm. Egerovcom, lebo jedna vec je, ako máte vy víziu a druhá vec, či máte tých ľudí, aby ste tú víziu dokázali realizovať, keď vám voliči dajú dôveru. A to bol problém vlády Hegera a Matoviča, že oni nemali ľudí, ktorí by dosadili na tie odborné pozície. A dosadili tam ľudí, ktorí vlastne nemali iných ľudí, ako mali tie finančné skupiny. A to ste spomínali aj vy, že v rámci toho projektu, keď sa projektovali ešte rásoky z Fondu obnovy a rozvoja, alebo ja sa to nazýval, ten európsky, obnova a odolnosť, tak tam napríklad koordinátorkou projektu za štát bola istá pani Kišoko, Kišková, Jana Kišková, Kiško. ktorá, mm ktorá riešila tie rastochy od roku 2017 a ktorú si zobral mm na zdravotníctvo ešte Tomáš Drucker, hej, v tom čase Smerák. No a táto pani Kišková prišla z Penty. Hej? A on ano, ona, ona robila na nemocnici Bory. Presne tak robila projektovom týme e, nemocnice Bory a potom robila <laughs> akože projekt Rásochy, viete, no tak si viete predstaviť, mm. jak to asi vyzeralo. A potom tam no. bol ešte istý, ako na, na ten odbor stratégie investície na zdravotníctve v tom reálnom čase, keď sa o týchto rásochách rásne vlastne riešilo, keď tam bol minister Lengvarský, hej, tak tam bol istý Roman Gudera, Guderna, Guderna, Guderna ktorý sa svojho času pracoval, alebo teda bol kandidát e, z poľskej strany Nádej, áno. A to bola mm. tiež taká strana, ktorá vlastne sa hovorí, že pozadí je skupina Penta. Takže proste ako, a teraz medzi nami tá nádej vlastne vidovala do demokratov, hej, takže a medzi nami tedy uh, pán uh, e, Nač doporučil Lengvarského za ministra a títo, tam mm. bola tzv. národná implementačná koordinačná autorita v rámci úradu vlády, uh, predsedu vlády Hegera, Nika, ano. ktorá už vtedy hovorila, že je problém v tom, že vlastne oni mali nejakú firmu, ktorá robila tú projektovú dokumentáciu, obstarali ju normálne, platili ako a mali robiť projektovú dokumentáciu tej nemocnice a minister Lengvarsky s týmto jeho týmom z týchto ľudí mal dodávať vlastne zadania do toho, aby vedeli urobiť ten projekt. A oni žiadne zadania nedodávali v čase, proste termíny meškali a táto Nika na to upozorňovala premiéra Hegera, ale on je vlastne ministrom. Tanika, tá kontrolná agentúra, E, dokonca napísala, že pani Kišková s pánom Gudernom to spomalujú. Ona ich tam normálne v tej, v tom, v tej správe menovala, že oni spomalujú projekt. A druhá vec, projektant, firma, ktorá projektovala tú nemocnicu na Rasochách, ktorá mala vypracovať ten stavebný projekt, tak tá tiež sa stiažovala ministrovi listom, aj to bolo zmedializované. A tiež napísala, že títo dvaja ľudia spomalujú projekt, pretlačajú tam neodborníkov a hačujú im pole na podnohu, len aby ten projekt bol čo najneskôr. Takže toto sa tu deje, no a to je to pozadie, pre ktoré hovoríme. Ale to že už to je pán doktor, také modus operandi, viete, to je modus mm. operandi, lebo tu je ďaleko hey. viacej. Teraz sú ľudia, ktorí pracovali pre Agel a teraz pracujú pre štát, hej, a minim, robia hmm. aj tú nemocnicu v Prešove, hej, a robili hey. pre tých. Ale inak to, Takže... toto s tými ľuďmi pokračuje aj po Hegerovej vláde, teraz máme pána Fica, tak pani Dolinková, čo je podpredsednička hlasu, tak ona si objednala analýzu, ktorú 70 tisíc platil štát, až 400 tisíc platila Penta, tak asi v prospech koho bude tá analýza, keď za ňu Penta zaplatila 400 tisíc. A keď už sa povedal, že bude v Ružinove, e, na základe tej analýze, tak ešte pani Dolinková dala spraviť analýzu istému pánovi Vlasatému, ktorý sa tiež spomína v Gorile, e, kde sa spomína v Gorile, že e, bral od Penty úplatok údajne e, pri hlasovaní pri privatizácii bratislavského letiska, keď Penta chcela sprivatizovať letisko. Tak tam sa, tento pán vásatý sa spomína v Gorile v tejto súvislosti, či je to pravda, neviem, ale teda tam sa to spomína. A teraz robí analýzy a pre pani Dolinkovú robil analýzy zase rásoch. Zase človek, ktorý je z Gorily, teda kauzy Penty. A ja sa pýtam na 5,5 miliónovom Slovensku, prečo všetci ľudia rozhodujúci pri Národnej nemocnici musia mať nejaké prepojenie s Pentou. Že to je už taká náhoda. A, a to, to je to, náhoda, ako hovoríte, to je pravica, lavica, to tam vládne oligarchia. To je úplne jedno. To, tu na neexistuje politické spektrum. Tu existuje len záujem pozadí. A tie politické strany sú čisto formálne. Tam není žiadny vecný zápas. O toto není vecný zápas. A ďalšia mhm. vec je, že tu nám vlastne tí ľudia, ktorí odídu zo finančnej skupiny pracovať pre štát, robia tam potom nie pre ten štát, ale reprezentujú tam záujmy tej finančnej skupiny v danom segmente, to znamená, teraz sa bavíme o zdravotise, Potom, keď sa zmení nejaká vládna koalícia a tak ďalej, tak zasa odídu, postarajú sa o nich, vrátia sa do zamestnania v tom finančnej skupine a zasa mhm. príde nejaké iné politické strany, napríklad teraz tam je niekto za smer, hej, nominovaní ste finančnej skupiny odíde, hej, formálne, a príde tam niekto za Sasko a Progresie Slovensko, ktorý vlastne takisto bude reprezentovať tie, tie záujmy tej finančnej skupiny, hej. Je to, keď je tam niekto, kto proste uh, bojuje vyslovene ako vy, viete, a poznám aj takých ľudí, ktorí išlo len o princíp, viete, že reprezentoval fakt mm. ten mhm. štát, tak odišli väčšinou úplne do iných povolaní, lebo sa nemalo nikto postarať, rozumiete? Čiže, no, ich odvolali. ja taký príklad konkrétny... Takýto, kto sa aj poslucháčom by som chcel pri, pripomenúť, my sme mali šéfku úradu, pre to, čo za, za Hegera, alebo teda Matoviča, lepšie povedané, aj to dobre by som chcel povedať, málo veci, ale, ale napríklad vymenovali za riaditeľku úradu pre dohľad pani Blahovu, ktorá naozaj, ona je ekonomka, pozrela sa naozaj na tieto finančné toky finančným skupinám. Ona napríklad zabezpečila za minulej vlády, čo treba pochváliť, že sa okresal zisk zdravotných poisťovní na 1% čo bolo úžasný krok, to, ja neviem, ak sa to vôbec podarilo, ale <laughs> toto dosiahla a hneď bola odvolaná za novou vládou. Hneď ako sa vláda zmenila, tak neišla, eh, ju odvolali. A to podanie na odvolanie to je veľmi podobné text, to, ten text je veľmi podobný, ako mala tlačovú správu Penta. <laughs> to, to sú také náhody. Ale to chcem povedať, že uh, sú aj dobrí ľudia, ktorí pracujú pre štát, pre verný záujem, ale tí sú od pilení a e, väčšinou si ich verejnosť nezastane. A to je, na, to je náš škodu, pretože to, tuto je to riešenie. My nebude, nestačí nadávať na politikov, ale na to, že tu je oligarchia mocná. My si musíme tých charakterných zastať a povedať, že tento robí na, za nás záujem verejný. Veľa. Hm? Pán doktor, toto vysielanie počúva veľa ľudí, aj tu je v zahraničí. Mm. Uh, ja to chcem povedať, ako toto, čo vy hovoríte, ako lekársko dové združenie v tomto bode, proste, ale možno aj v iných, ale v tomto jednoznačne, proste je inšpiráciou pre politické strany súčasné tu na tie relevantné, ktoré majú nejakých ľudí, ktorí sa venujú tomu zdravotníctvu. A pokiaľ vyslovene nie sú takí zapredanci, ako sme rozprávali, lebo neberme všetkých do jedného vrecia, aj, tak proste mm. sa inšpirujú. Lebo toto, čo vy hovoríte, to je úplne racionálna vec. A vy nie ste napojení, keď toto rozprávate na nikoho, to vám garantujem, ako tým poslucháčom, ktorí to počúvajú. Hej? Lebo toto je presne to, čo je problém. Hej? Lebo to je tá racionalita. To nie sú nejaké záujmy finančných skupín, to je vyslovene pacient a záujem štátu a štátom vlastne nemocníc, celé tej sieti koncových nemocníc, lebo národná nemocnica je jednou z koncových nemocníc, ne? ktorá má nejaký ten význam. Mm. A ešte je to aj teda na tú lekárskú fakultu prepojené ako školiace zamestnanie, stredisko a tak ďalej, takže má to svoje šťanie výchovný, no, no, by som povedal, vzdelávací aspekt, no, výchovný a tak ďalej, takže je to taký kamp. Áno, tu, tu treba povedať voličom, poslucháčom aj napríklad vo Svidníku alebo niekde na Zahori, to nie je o tom, že máme v Bratislave novú nemocnicu, ale tá vám vychová lekára. A akého kvalitného tá Bratislavská lekárska fakulta vychová pre vás, tak takého budete mať. Takže keď tam bude kvalitná lekárska fakulta, ktorá bude produkovať kvalitných lekárov, tak takého vodiaka dostanete aj vy, lebo on, on, sa, on sa vyštuduje v Bratislave. Tak za to tam treba mať tú kvalitnú nemocnicu, aby ste vy mali potom v tých regiónoch kvalitných lekárov. Teraz vystupuje aj, zaujímavá potom aj váš názor, predseda mm, Národného, teda NKU, Národného kultúrneho úradu, pán Lubomír Nádraši. Hej. Uh, Dobre, ako rozpráva to teraz, aké by objavoval Ameriku, ja môžem povedať, že my sme toto riešili pred 20 rokmi. Je to veci, čo mm. teraz ako hovorí, ale dobre je teraz vo funkcii robiť kontrolné mechanizmy, dávať tomu nejaké dáta, dávať tomu nejaké čísla, tiež píše o tom zlyhaní systému, ktorý tu je minimálne od roku 2005, hej, keď prišli tie zajacové zmeny, <laughs> tak vlastne tie zajacové zmeny priniesli mnohé tie diskrepancie hľadiska financovania. Oni mali ako rácio svoje, ale hľadiska financovania to bol veľký problém, pretože my sme nemali práve financovanie na také že tržné ekonomické hospodárenie. Hej, koncové nemocnice jednoznačne. A to sa tu 20 rokov nevyriešilo, preto stále to tu generuje nejaký, nejaké dlhy, hej, ktoré sa z času od teda nejakým spôsobom odlžia, ale to je nesystémový krok, ktorý proste um, nahrádza tú zásadnú zmenu systému, na ktoré nikto nemá ten odborný background ani chuť to robiť. Aj to není premierská téma 20 rokov, lebo je to problém. No. Je to zložité. No a tento uh, eh, Lubomir Adraši teda uh, hovorí, že momentálne ten dlh zdravotnických zariadení, ktorý generujú predovšetkým koncové nemocnice, pretože tam je ten spád, tam je tu najzložitejší pacienti sa robia a tak ďalej, je okolo 1,1 mm, miliardy eur súčasný on to aj hovoril, že je tam nejaký dlh na sociálne poisťovne a tak ďalej, to som nejak viacej analyzoval, ale bol veľmi taký podgoražený v tom zmysle, že na to, jak to on hovoril, tak proste tá vláda, ktoré to on predložil ako predseda NKU tú správu, proste nepr- neprerokovala za nejakým spôsobom tak, aby sa to vyžadovalo, ne, na zleska to, jak si on predstavoval, ale zobrať to len ako informatívny materiál na prerokovanie v časti rôzne, viete. A kto teda mhm. vie, ak vyzerajú tie zasadania vlády, tak čas rôzne to už je také, že pomaličky na tú vládu tam prichádzajú kaderníci, pedikúrky, e, kábečko sa tam rozlieva, viete, cigarety, nohy na stôl a to už je také, že čo ešte také zvyšné sa prerokuje, viete. Čiže inak povedané, tento materiál predsedu NKU, ktorú, ktorý tak forsíruje, akože veľmi zvážna, veď čo aj je, tak vlastne táto súčasná vládna koalícia nemá záujem vôbec riešiť. Že? Takže o to viac je to frustrujúce že vlastne tento problém je súčasť medzi nami aj e, toho e, tých, konsolidačných opatrení, lebo toto, tento deficit, čo tu je v tom zdravotníctve a ten nesystémový zdravotnícky systém, ktorý tu máme z hľadiska finančných tokov a z hľadiska výkonnosti, tak vlastne má významný podiel aj na konsolidácii verejných financií. Áno. No, tam uh, treba pochváliť pána uh, Andrášiho a šéfa NKU, NKU, teda je Najvyšší kontrolný úrad ako inštitúciu, pretože tu si odvedol dobrú prácu. Je to najvyššia inštitúcia v štáte, ktorá môže povedať uh, a skontrolovať veci a povedať, či sú v poriadku alebo neporiadku. A NKU konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva je, je preplnené lobistickými skupinami s prepojením na finančné skupiny. On aj v tých verejných vyjadreniach pomenoval Pentu Agel, a že veľa vecí na ministerstve zdravotníctva e, je, funguje tak, aby boli v prospech týchto finančných skupín a s dovedkom, že pacient je pre ministerstvo zdravotníctva na poslednom mieste, že ich absolútne nezaujíma. A ministerstvo zdravotníctva aj záujmy pacienta, chorých ľudí, na čo je stvorené a na čo ho platíme, ale hájí záujmy finančných skupín. To sú akože brutálne konštatovania najvyššej kontrolnej inštitúcie, ktoré mala zasadnúť na to mimoriadná vláda a, a, a navrhnúť riešenia, ktoré v krátkom čase prídu a nie, že sa to hodilo do šuflíka. To nie je ani chyba NKU, že vláda to neriešila, ale pre mňa je to absurdné, že tako, takýmto zisteniami sme už na papieri, však áno, toto, aj, aj tuto na Slobodnom vysielači, aj v iných, a ja som to, a my sme to hovorili x rokov, že to takto funguje, ale toto je už čierne na bielom, normálne správa Najvyššieho kontrolného úradu, že je to potvrdené, tie naše obavy a upozornenia a vláda má konať. My za to platíme tých všetkých poslancov, vládu, premiéra e, a úrady a minister zdravotníctva, aby toto fungovalo. A oni si neplnia svoju povinnosť základnú, aby fungovalo zdravotníctvo. Veď to nám umiera niekoľko tisíc ľudí zbytočne za nefunkčný systém zdravotníctva. To sú tie odvratiteľné umrtia, kde nám ročne umre jedna dedina na Slovensku zbytočne. To, to, to, to je strašné povedať, že zomreli lebo a, a nemuseli zomrieť nám keby lepšie fungovalo zdravotníctvo, tak 3000 ľudí nám ročne nezomre. Každý rok. To je ako to hrozné konštatovanie. A my teraz vidíme, vieme už príčinu, lebo NKU to popísal, ale ja som čakal, že bude mimoriadná vláda k tomuto bodu, že oni si prečítajú tú správu a na druhý deň premiér Fico zvolá vystrašený a rozhorčený a naštvaný, lebo on tvrdil, že finančné skupiny, on sa s nimi má ako kozan vož, ich má rád. Ja som čakal, že na druhý deň bude mimoriadná vláda, že tam budú všetci behať jak, jak s nasvoleným týmto, že s takýmto konštatovaním najvyššie kontrolného úradu čierne na bielom, že sa ideme ako upratovať. Ale tu, tu, tu sa to hodilo do šuflíka a e, pán premiér, ako sa to nerieši, tu sa riešia hlúposti. Eh, médiá sú plné hlúposti a to, že vieme, prečo nám nefunguje zdravotníctvo, že tie naše zdravotné odvody, ktoré si my platíme, a to, to je ešte ako eh, na rozčúlenie, že Slováci si neplatia nejaké nízke zdravotné odvody. Si pozrite výplatnú pásku. To je na úrovni západnej Európy, čo my platíme zdravotné odvody. Len tie, tie vaše peniaze, čo vy platíte z výplaty zdravotné odvody, ktoré mali by použité na liežbu vaš, vašu alebo vašich príbuzných, idú na zisky najbohatších Slovákov. A teraz to NKU konštatoval, je to včera na bielo na papieri, vláda to má na stole a dá sa to do šuflíka. A tvárime sa, že sme sociálny štát, sociálna vláda a e, budeme sa usmievať a rozdávať si rúže na, na vystúpeniach. Ja sa spýtam, to je prirodzene ktoré... E, absurdné. E, ke, keď boli tie naše výpovede, za mnou prišla nemecká reportérka. Nemecká televízia sa pýta, že čo je za tým výpovediami a tak. A ona mi hovorí, že, že ona tu žije chvíľku na Slovensku, Nemka, Nemka, a ona, keď si porovná zdravotné odvody, že ona platí rovno, podobne ako v Nemecku, že ona to nechápe. Že čo tu my máme za tie odvody, ktoré platí ona podobne ako v Nemecku. A že, že jej nechcú doma veriť v Nemecku, že ona ide do polikliniky na vyšetrenie a musí platiť vstupný poplatok 60 eur alebo termín. Že to v Nemecku nechcú veriť. Že to sa deje na Slovensku. Hej. A, a tá absurdita, že my platíme poplatky, chápete, že za, za termín, akože vy keď idete do autoservisu, si objednávate auto, daj, povedia vám, že 50 eur, lebo sme vám dali termín, to čo sme si tu zvykli na Slovensku, že platíme lekárovi za termín, to čo je za hlúposť, ako zdieranie ľudí alebo že, že e, neprídete na termín, tak máte, vám škrtnú 50 eur alebo 15 eur, lebo ste neprišli. E, ako, e, ja, ja, ja som gastroenterolog detský v štátnej nemocnici, mám ambulanciu, pracujem v štátnej nemocnici v ambulanci. Mne mamička plakala s dieťaťom, že, že nemohla ísť na súkromné vyšetrenie do súkromnej ambulancie gastroenterologickej, lebo tam je 50 termín, eur termín a ne, ne, nevedel, si istá, či bude môcť prísť na termín a potom je tam pokuta, keď nepríde ďalšie peniaze. Ako to, to, to, to, to, to žijeme? Že vás ako e, odborné lekárske združenie nejakým spôsobom oslovil aj nejaký zástupca politickej strany, či koaličnej alebo opozičnej o nejaké konzultácie ohľadom, ja neviem, organizovania týchto vecí v e, koncových nemocníc v rámci Slovenskej republiky, ako nejaký brainstorming odborný, že by ste si dali s nimi, alebo také, bol nejaký záujem z ich strany? Lebo však vy máte tých 2300 lekárov, tam podávalo žiadosti, že to je obrovská masa ľudí, aj odborná, aj, ja neviem, celoslovenská, máte kopec informácií, kopec to, ako tú vec konzultácie spraviť. Konzultoval niekto s vami, treba za tú, tú národnú nemocnicu? Uh, národnú nemocnicu začias, uh, keď bol min ministrom pán Drucker a potom pán Pellegrini, tam bol, si pamätajú ľudia, aj keď búral Pelegrini ešte na Bagrine ten skelet, tak vtedy bola taká celkom snaha z ministerstva zdravotníctva a hlavne z Lekárskej fakulty Bratislavskej, kde vtedajší dekan a prodekán a ďalší prednostovia si to trošku tak vykopli dvere na ministerstve a prišli, že oni chcú sa podielať e, na tvorbe tej národnej nemocnice, povedať, čo aké oddelenia, vysvetliť po tej odbornej stránke, čo by to malo obnážať. Tak vtedy vznikla taká skupina, ja som bol jej súčasťou, e, boli to celkom konštruktívne stretnutia, ale e, ten výsledok dneska už vidí každý. A táto skupina vypracovala aj medicínsky plán, ako by tá národná nemocnica mala vyzerať, aké lôžka, koľko oddelení, aké oddelenia, koľko, koľko postelí, aké laboratórie, operačky a tak. A potom sa to ešte e, viedlo za ministra Krajčího, ale už po, po tom, ako minister Krači odišiel, tak to celé išlo do stratená. To prišiel ten pán Lengvarský, ktorý tam mal tých spomínaných ľudí s prepojeniami na finančné skupiny a išlo to do chytek a aj plán obnovy, e, ktorý bol, mohol byť na to historicky využitý, kde naozaj nám Európska únia mohla tú nemocnicu zaplatiť. My sme ju mohli mať zadarmo, 600 miliónov mohlo ísť tam, e, tak e, napriek tomu tam robí boli títo ľudia, ktorí to celé spomalovali a robili všetko preto, aby to nebolo. Takže výsledok je taký, že zatiaľ nemáme národnú nemocnicu. Ale teda nejaké snahy boli uh, diskutovať o týchto veciach. Um, musím povedať, že z koalície ani nie. Práve preto boli aj tie výpovede, že lekári to jednoducho museli na silu vydobiť takúto diskusiu a v tých výpovediach napríklad sme tam presadili aj zverejňovanie tých príjmov nemocníc, aby každý štvrt rok, tento rok by to už malo platiť. Uh, už čakám, každú chvíľu by mal úrad pre dohľad zverejniť, ako sú financované jednotlivé nemocnice, súkromné, štátne. To je to, čo aj NKU hovorí. Aj my sme to hovorili pri našich výpovediach e, na tej tlačovej konferencii koncom roka, kde sme ukázali, ako sú choro financované nemocnice, kde nemocnice súkromné, finančný skúr skupín majú ďaleko vyššie platby, hoci sú to maličké nemocnice, robia menej závažné výkony, majú ďaleko väčšie príjmy od zdravotných poisťovní, hlavne od štátnych, ako napríklad veľké fakultné nemocnice alebo univerzitné nemocnice, ktoré robia tých najťažších pacientov a pritom nemajú ani polovičný príjem na tú nejakú jednotku hospitalizácie, čo sú teda ako šokujúce veci. A tieto veci Slovensko zistilo vďaka našim výpovediam v roku 2022, kde my sme zaviazali vládu našimi výpovediami pod tlakom výpovedí, aby bolo zverejňované, um, úrad pre dohľad dostal informácie, ako sú platené jednotlivé nemocnice, na základ, to sa vypočítalo na základe DRG údajov a na základe toho sme mohli povedať minulý rok, ako choro sú zdravotné e, nemocnice financované, preto vzniká ten dlh a správa NKU teraz, e, čo pán Andraši zverejnil, hovorí presne to isté, že e, štátne nemocnice sú podfinancované, teda od zdravotných poisťovní dostávajú ďaleko menej peňazí, ako s pacientom urobia. Naopak, tie súkromné nemocnice dostanú ďaleko viacej peňazí, e, ešte viacej ako vložili do pacienta, takže majú super zisky. To nie je o tom, že by lepšie fungovali, manažovať. Dokonca ten NKU konštatuje, že tie súkromné nemocnice za posledné roky im klesá efektivita, počet operácií odliečených pacientov klesol, ale stúpli im príjmy. Takže oni menej robili a dostali ešte viacej peňazí. Naopak tie štátne nemocnice, hlavne veľké e, národné ústavy, im zvýšila sa produktivita, ale príjmy klesli. A to je to, jak je to zdravotníctvo riadené a to je to, čo roky hovoríme, že ten systém slovenského zdravotníctva to není taká náhoda, že nám to tu sa celé pokazilo a ani viem, ako sa to stalo. To je sofistikovaný, vytvorený systém, ako z toho pár ľudí vyťahuje každý rok miliardy. No. Uh, vy ste na tej tlačovke pred tými dvomi týždňami spomínali teda, že nejakým spôsobom to memorandum vaše medzi vami ako lekárskym odborným združením a vládou uh, obsahovalo aj nejaké tie mm, pozície ohľadom tej národnej nemocnice v Bratislave. Neviem, či priamo v lokalite ako rásovky alebo akým spôsobom. Takže aký bude taký váš postup ako lekárskeho združenia teraz, keď sa ohlasila táto totálna zmena, že by sa to malo realizovať niekde vo Vajnoroch? My sme uh, mali v memorande, my sme vychádzali, nie že by som bol zalúbený do lokality Rasochy, ale vychádzali sme z najväčšej analýzy, ktorú ešte pán Drucker objednal ako minister zdravotníctva. A tá analýza robila, um, to bola analýza lokalít, kde by bola najlepšie, e, na, kde bolo najlepšie postaviť Národnú nemocnicu v Bratislave. Boli tam všetky štyri lokality, Patronka, Rasochy, Ružinov a Vajnory. Eh, dopravná dostupnosť, eh, stavebné povolenia, územný plán, toto všetko sa tam, eh, infraštruktúra, či je tam dostupná diálnica, koľko metrov, či je tam železničná stanica, či je nejaká linka na železnú stanicu, MHD a tak ďalej, ale aj rýchlosť výstavby, príprava pozemku. Toto všetko bolo zhodnotené v všetkých týchto štyroch lokalitách a tá analýza vyšla, že najrychlejšia a najlepšia lokalita je Rásochy na stavbu Národnej nemocnice. Najrychlejšie sa postaví a je najlepšie pripravená daná lokalita na aj do, dopravnej dostupnosti. My sme z tejto vy, analýzy vychádzali a preto sme si dali e, do dohody s vládou pri výpovediach 2022 lokalitu Rásochy a z druhej veci, čo sme vychádzali, bol ten medicínsky plán, kde tie medicínske autority prednostovia povedali, koľko lôžok by potrebovali, koľko by tá nemocnica mala mať, aby, aby plnila kritéria tej národnej nemocnice, v akej štruktúre. To bolo tých 1150 lôžok minimálne. E, a toto sme mali v memorande 2022. Eh, keďže teraz posledný výpoveď 2024 sme povedali, že vychádzame z predchádzajúceho memoranda, takže tohto sa držíme, ale to, čo sme vládu prinútili, aby ten nezmyselný plán na Ružinov eh, vládnym uznesením zrušila, čo sa nám tiež podarilo, lebo to už bolo jasné, že tam nikdy nič nebude. Eh, nereálne tam stavať, dostavovať, prestavovať nemocnicu, to bol len plán, aby sa to zase oddialilo, ale my sme vládou prinútili, vládu prinútili v 2024, teda minulý rok, pri výpovediach, aby toto zrušila ten Ružinov družinou ten plán, aby sa začalo e, naozaj robiť to, čo sa má. A e, stále trvám aj na, aj na tých lôžkach. Teraz prišiel minister Šaško s týmto pánom na Vajnory. Nebolo to po, ne, po nejaké verejnej diskusii, ani odbornej diskusii. Nevieme o tom dokopy nič. Požiadal som pána ministra, aby sme sa k tomu stretli. E, mám ísť na stretnutie na ministerstvo, kde budeme klásť otázky. Áno. Tak uvidíme, však potom by sme mohli po prípade robiť ešte ďalšiu nejakú reláciu v týchto veciach. Mm-hmm. Tak nechajme teraz túto nemocnicu a teraz tak. Pýtam ehm, mm-hmm. Pýtam sa vás ešte ohľadom liekovej politiky, lebo to teraz tiež veľmi zarezonovalo. Zase minister Šarko chcel zmeniť liekovú politiku, čo je ináš tiež ťažká lobistická záležitosť. Dlhé, dlhé roky celá tá kategorizácia mm-hmm. liečiv. Len teraz je tam taká vec, že vlastne oni chcú cez túto mm, zmenu kategorizácie liečiv nejakým spôsobom akože šetriť peniaze. No a ozvali, išlo to ako mimo skrátenom legislatívnom konaní, ako inak, hej, ako inak, žiadna diskusia do týždňa, ale bolo to tak veľký masaker z hľadiska dostupnosti niektorých liečiv a nielen najmodernejších liečiv, ale aj generík, hej, že proste sa to muselo zastaviť úplne šokujúcim spôsobom No a teraz akože idú rozímať, idú dumať. Je? Tak presne naopak, ak to malo ísť, to znamená normálne v veľkom pripomienkom konaní a niečo s tým spraviť, teda keď sú nejaké, nejaké problémy a nie to lama cez koleno krátenom legislatívom a potom súhnuť, keď je obrovský, obrovský odpor voči tomu. A mňa by teda zaujímalo, lebo ja <clears throat> samozrejme, že som sa pýtal, najväčší problém je v onkológii, onkologických pacientov, lebo tam sú naozaj mimoriadne drahé. Sú to vzácne ochorenia, ale keď sú, a všetci sa modlíme, aby sme ich nedostali, ale v rámci solidárneho princípu práve na tieto diagnózy sa najviac staráme, lebo to sú veľmi drahé liečby. Tam jeden pacient s onkologickým ochorením stojí 5000 eur mesačne, to je ešte lacnejšia liečba. Takže mňa by veľmi zaujímal váš názor tejto, alebo na tento postup tohto ministra, špeciálne v tejto úprave, úprave tej vyhlášky ministra zdravotníctva, kedy chcel zmeniť e, podmienky vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. No, je to taká téma, e, doteraz sme sa bavili o tých našich slovenských oligarchoch a toto je téma skôr o farmafirmách, ktoré na začiatok poviem, že e, farmafirmy naozaj zachraňujú ľudské životy a hlavne tieto moderné lieky, ktoré sú tá biologická liečba, aj tú spomínanú onkológiu, čo ste spomínali, to sú naozaj že úžasné lieky niektoré, že e, vy zistíte pacientovi nádor plúc, dostane tú liečbu, ktorá stojí tisíce a o mesiac idete operovať, ten nádor tam už není. To, to sú naozaj takéto zážitky nás, e, lekárov, s týmito novými liekmi, že naozaj to vďaka týmto farmafirmám a ich obrovskému výskumu, ktorý je veľmi drahý, máme takéto nové lieky, ktoré naozaj zachraňujú život, čo, čo bolo pred rokom, pred dvoma, piatimi nepredstaviteľné. Ale tie farmafirmy majú aj svoje nekalé záujmy a biznis chcú, aby aj tam fungoval a oni na tomto vedia aj veľmi zarábať buď predávajú lieky, ktoré sú síce veľmi drahé, ale nemajú až taký účinok, ako proklamujú, alebo e, sa tam šachuje s cenami tých liekov. A je rozdiel, že či liek, ktorý ročne stojí Slovensko 20 miliónov, to sú také lieky niektoré, že ročná liečba stojí 20 miliónov tento štát za jeden liek, tak e, tam sa dá veľmi šachovať s tým, že akú zľavu dáte štátu a či dáte 50% zľavu a, a tak. Na toto, na posúdenie, či ten nový liek je naozaj tak dobrý, ako firma hovorí, farma firma hovorí, a či má takú sumu e, za štát zaplatiť, pretože tam sa posudzuje aj koľko rokov života zachráni, aké benefity tomu pacientovi, či naozaj to stojí za to, tých niekoľko tisíc eur e, dať za tie tabletky alebo infúziu, tak to, toto je veľmi ťažké posúdiť a na to sú špeciálne inštitúcie v bohatých krajinách, v Nemecku, Anglicku, ktorí toto vyhodnocujú a oni dajú potom spraviť nejaká farmafirma, že máme tu takýto liek, ktorý stojí 5 miliónov ročne alebo 2 milióny na jedného pacienta ročne a my vám ho chceme predať, takže či ho kúpite. A tieto inštitúcie odborné povedia, že hm, pardon, ale toto, ten liek až tak dobre nevychádza pri pacientoch, alebo, alebo jeho cena nebude 5 miliónov, ale, mož, ale to, čo aké efekty donese, tak stojí milión iba. A buď nám ho predáte za takúto sumu, za milión, alebo si ho nechajte. Takúto inštitúciu bola vytvorená za bývalej vlády Marekom Krajčím. To je jedna z mála vecí, čo teda musím pochváliť. Volá sa to NIHO, Národný inštitút pre technológie v zdravotníctve. A robil si tento inštitút naozaj dobrú prácu a on koordinoval um, tieto informácie s týmito nemeckými, anglickými a západnej Európe inštitúciami nezávislými a vedel pomôcť ministerstvu v argumentácii, či ten je kúpiť, nekúpiť a za akú cenu. A tam sa podarilo napríklad, že dohodnú, že 70% na zľava za, za tú cenu. A takéto. A ten e, prvý, e, prvý rok fungovania tohto úradu Slovensko ušetrilo 50 miliónov eur na liekoch a druhý rok fungovania ušetrilo vyše 100 miliónov eur za, za, na liekoch. A naozaj ten úrad fungoval fajn, super. A mali sme lieky, napriek tomu, že sme šetrili na tých cenách. Lebo sme držali tie farmafirmy firmy na úzde. Prišla nová vláda, pani Dolinková zmenila zákon, že tohto šéfa tejto inštitúcie môžu odvolať a pán Šaško v marci odvolal. A teraz sa pýtam, že či tá vláda naozaj bojuje s tými farmafirmami, alebo sú to len videá na Facebooku, ako treba bojovať s farmafirmami, lebo tuto sme si my toho strážcu tých farmafiriem úplne zlikvidovali sami, bez, bez dôvodnenia. Pán minister nepovedal jediný dôvod, prečo odvolal. Takže to, to, to je táto debata a naozaj tie farmafirmy a vidieť to aj na tých medzinárodných porovnaniach, e, ten farmabiznis na Slovensku má Eldorado. My aj v porovnaní s tou Českou republikou dávame na lieky podstatne väčšie percento toho rozpočtu zdravotníctva ako Česká republika, ktorá má väčší rozpočet na zdravotníctvo a je ďaleko efektívnejšia. A pritom v Čechách majú onkologickí pacienti viacej liekov k dispozícii ako na Slovensku. My na Slovensku niektoré lieky nemáme, lebo sú príliš drahé. Češi ich majú, a pritom na lieky dávajú menšie percento z rozpočtu zdravotníctva ako Slovensko. To znamená, že my nakupujeme príliš draho lieky alebo lieky, ktoré dobre nefungujú. A to je ten biznis, ktorý sa točí, ten nechutný biznis okolo týchto liekov, ktorý sa točí na Slovensku. A došlo to až do takého štádia, že naozaj Šaško, pán minister zdravotníctva hovorí, že na to už nemáme peniaze, to sa točia také peniaze na tom a chcel to nejako, nejakým veľkým kladivom na, na hulváta zastaviť. Ale tom je problém, no, že... nebol spokojný s tým mechanizmom, ktorý ste teda e, vytvorili, alebo teda bol vytvorený za vlády. No, veď toto je tá otázka, že keby tento mechanizmus fungoval, tak to ušetrí peniaze a nemusí používať takéto kladiva, že zastaví všetky lieky nové, lebo to je ako brutálny krok voči tým pacientom, lebo on tam ešte menej liekov bolo dostupných, ako je dneska na Slovensku. Tých potrebných. Takže toto je ten záujem e, niekoho v pozadí, že e, naozaj tie výdavky dospeli až do takého štádia, že minister už dostal strach, že koľko to všetko stojí, že to musí zastaviť, ale pritom my to strašne neefektívne nakupujeme pacienti nemajú potrebné lieky a tie, čo nakupujeme, ich nakupujeme príliš draho. Vôbec by za takú sumu nemalo. Tuto je taká nepríjemná vec. Pri niektorých liekoch, keď si všimnete v médiách, sa spraví, aj farmafirmy spravia veľký mediálny tlak na niektoré lieky. Pamätáte si, ako bolo, že nejaké dieťatko musí dostať liek, lebo to nebude. Teraz to bolo v všetkých novinách. Toto je ten tlak farmafirmy, ktorý sa mi nepáči lebo tá debata nemôže byť cez médiá, cez e, emocionálne vytieranie, že nejaké bábetko musí dostať liek, lebo zajtra už s tým bude zle. Tá debata musí byť odborná, musíme sa na ten liek pozrieť a či naozaj priniesie benefit tomu pacientovi za tie peniaze lebo nemáme e, peniaze na to, aby sme všetkých pacientov liečili bez ohľadu na cenu, e, a, lebo potom my nevieme všetkým poskytnúť adekvátnu liečbu. Tam sa musí naozaj na základe faktov a nie rozhodnúť, čo ten liek tomu pacientovi prinesie, či tá cena je za ňoho adekvátna a buď farma firma polaví v tej cene, alebo za tú cenu to nestojí, že to nepomôže tomu pacientovi, lebo veľa takých drahých liekov na Slovensku máme, čo má naozaj slabý efekt. Poviem príklad. Je jeden liek, ktorý je na rakovinu e, znamienok a stojí desiatky miliónov ročne. Pritom predlží život pacientovi, ktorý má už rozsev rakoviny, to z toho znamenka melanómu a, a posledné mesiace života a predlží mu život do dva mesiace. A teraz je dilema, či budeme platiť tieto lieky a týmto pacientom v ťažkom stave predlžovať o dva mesiace život, alebo tie desiatky miliónov použijeme na to, aby sme zdravých ľudí pozrali im znamienka, čím neznikne rakovina a keď tie, len zlomok tých peňazí použijeme na kontrolu znamienok, vä, väčšiu ako dnes máme na Slovensku, ďaleko viacej zachránime životov a ešte v plnom zdraví. Lebo vy, keď, vám, keď vyoperujú to podozrivé znamienko, vy máte zachránený zdravý život na desiatky rokov života. To nie, že o dva mesiace ťažký stav rakoviny sa posune to je zachránený zdravý život. Takže pre ten štát je to ďaleko lepšia ekonomika, ale pre tých pacientov je to ďaleko lepší benefit, lebo radšej ja chcem, nech mi pozrú znamienka, vyoperujú mi malinkým centimetrovou operáciou podozrivé znamienko, ako by som potom už s metastázami e, vracajúci bez vlasov e, chcel za niekoľko miliónovú liežbu, aby mi o dva mesiace predlžila život. Takže to, toto je to, čo treba odborne posúdiť a nie cez médiá robiť srdcervúce príbehy a tlaky farmafíriem, aby sa len nakupovali lieky. Takže tu no, treba len poriadok e, v tých nákupoch a to žiaľ musím povedať, že táto vláda zanedbala. A ešte viete, že diagnóza si nevyberá ľudí, takže ja poznám aj veľmi movitých ľudí, ktorí dostali vážnu diagnózu chodia sa liečiť do zahraničia, he? pretože na Slovensku ano. tá liečba nie je dostupná. Ale oni si môžu... Ano, my to, to zažívame. Sú lieky, ano, sú lieky, ktoré my na kongrese vidíme, že českí kolegovia to používajú, zachraňujú životy, ale u nás sa ten liek není dostupný, lebo, lebo e, sme, máme limity a že vám ho neschváli. To je ešte ďalšia patológia, že tuto máte kopec liekov, ktoré zachraňujú životy, ale sú drahé, takže poisťovňa môže rozhodnúť, či ho dostanete alebo nedostanete. A je absolútne absurdné, keď ministerstvo napríklad prikázalo poisťovňam súkromným, aby niektoré lieky na rakovinu preplácali a poisťovňa, to, to sa naozaj stalo, sa, súkromná poisťovňa sa odvolala na súde, že to nemá čo ministerstvo prikazovať a vyhrala tento súd. A ja sa pýtam tých poistencov... Zisk. A potom ano, ja sa pýtam tých poistencov tej poisťovne, že či sú normálni, že zostali v takéto poisťovni. Ja sa pýtam skôr aj regulátora, či je normálny, že takúto legislatívu v štáte pustí pán doktor, viete, či ano, regulátor... Áno, ale, ale viete, ale toto bolo aj mediálne... Hm? To áno, ale toto bolo aj medializované, že ministerstvo prikázalo poisťovňam platiť eh, za ten liek eh, a oni, tá súkromná poisťovňa to dala na, na, na súd, že im to nemá čo prikazovať, vyhrala ten súd a ona sa tvári, že ona, je, ona chce pomáhať pacientom. Ktorým pacientom? Že chápete, že ona zažalovala, sú, na súd dala to, že ona nechce platiť tým pacientom tú liežbu, nechce im zachrániť život. Takáto poistenia by zahraničí hneď skrachovala na druhý deň, by odišli všetci poistenci. Môžete to posluchači vygubiť. Ohľadok tých nemocníc ma ešte napadlo, že vlastne títo majú takú ako celá tá zajacová reforma z tých 20 rokov, ktorý tí ideoví, by som povedal, vynosali z tej doby, aj pán Salaj v Saske a tak ďalej, Proste sú mm. ako aj teraz táto vláda, Sasko, e, teraz e, pán Saško, minister zdravotníctva idú do Holandska, viete, to aj vtedy, tak pred tými 20 rokmi mm. stále to Holandsko spomína, lebo to je iný systém, jediný takýto, čo funguje tak, ako si oni predstavujú na komerčnej báze. Ale všetky európske ostatné krajiny, aj tie naše okolité, Nemecko, Rakúsko, čo sú také najkvalitnejšie zdravotné starostlivosti na okolí, tak e, fungujú na úplný režim ako to Holandsko, tak oni sa teraz tomu stiahujú a tak ďalej. Ale chcem po, sa spýtať na to, v Rakúsku sú tie holdingy, tie ne, nemocnice fungujú na holdingy. Ale ešte, a, pardon, um, to, to Holandsko je na tom smiešne to, že napríklad tam majú ďaleko prísnejšie regulácie ako na Slovensku. A keď pán Zác hovorí, že výborné Holandsko, napríklad v Holandsku si zdravotné poisťovne súkromné nemôžu vyplácať dividendy. U nás si vyplácajú dividendy, tam bolo uh, eh, 20 miliónov, 29 miliónov si teraz má vyplatiť. A, a, a to to je napríklad Unión je holandský vlastník, tak on si vypláca na Slovensku dividendy, ale v Holandsku to nemá dovolené zo zdravotného poistenia. Holandské je dosť špecifická krajina v rámci únie, viete, legislatívy ohľadom mekých drog, legalizácie a tak ďalej. Proste, eh, má, má svoje videnie sveta, ktorými sa hm. ostatné štáty nesetožňujú, hej, takže aj tie, čo s tým priamo hraničia. No, takže eh, čo sa týka toho Rakúska a Nemecka, hlavne Rakúska, viete, tam sa vytvárajú, tam sú vytvorené holdingy, tam tie veľké štáty nemocné koncové, ktoré majú vlastníci, alebo respektíve vlastník je štát, ale zastupujú to spolkové krajiny, tak máte AHK mm. Viedeň, máte nastup, na, napojených ďalších 10 nemocníc a máte Štajer, to je zasa no, opačná strana Rakúska, tak tam má vlastný holding nejakých ďalších nemocníc. To sú dve veľké holdingové spoločnosti nemocničné v Rakúsku. Toto by bolo tiež riešenie pre slovenský trh, keby vlastne boli tie koncové nemocnice v nejakom jednom holdingu, ktorý by zároveň obstarával, ktorý by zároveň nejaký spôsob manažoval ten chod tých nemocníc, aj tie výstavby a tak ďalej. Viete si to predstaviť? Či štátne nemocnice no, boli v jednom holdingu koncové? Keď bola, keď bola debata, že treba konsolidovať a šetriť a e, vláda znížila mzdy sestram, tak sme hovorili, že šetriť, my sme za šetrenie, zdravotníci dá šetriť bez toho, aby to pacient pocitil. A napríklad centrálny nákup pre štátne nemocnice, kde môže z jedného miesta nakupovať všetky lieky, tým pádom výrazne klesne cena a dá sa dohodnúť tam slabšie ceny, to ako keď nakupovať e, do nejakého obchodného centra, nakúpite 10 kg múky, vyjde vás to lacnejšie, keď kúpite proste v, v, pri, pri, vo večierke kilo múky, tak podobne to s liekmi. Keby sa centrálne nakupovali pre štet, všetky fa fakultné nemocnice, tak ročná úspora je 30 miliónov eur. To je ďaleko viacej, ako chcela vláda ušetriť na mzdách lekárov násobne. Takže toto je určite riešenie a minister e, slúbil, teda vláda aj slúbila, že centrálne nákupy rozbehne. Pán minister sa tvári, že teda na tom pracuje, tak dúfam, že sa to podarí. Uh, takže toto je riešenie, ale to Nemecko má ďaleko efektívnejšie veci, lebo tam fungujú tie pravidlá, ktoré sú a to, to, to podnikanie v zdravotníctve má svoje limity a obmedzenia. Napríklad sa môžu vybrať takéto poplatky šelené ako u nás. Napríklad v Nemecku je zákon, že nemôžete vlastniť viac ako tri lekárne, u nás vlastní Penta 300 e, lekární. V Nemecku nemôžete mať viac ako 3 lekárne. Pán doktor, ja vám no. veľmi pekne ďakujem. Ten čas mm. je limitovaný, takže ano. E, verím, že sa zase stretíme nejaké relácie a prediskutujeme tie aktuálne témy zdravotníctve. Takže veľmi pekne vám ďakujem za účasť dnešnej relácii a pekný večer vám prajem aj poslucháčom. Ďakujem všetkým poslucháčom, pekný večer prajem.